بسم الله الرحمن الرحيم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ऐं इहो त के असां मां भलारा आहिनि साले आहिनि ऐं के असां वञा उन खां सवाइ आहिनि ॿिया आहिनि इन ॿी तरह आहिनि ऐं असीं मुख़्तलिफ़ नमूननि जा आहियूं दिल तोला जुदा जुदा ख़्यालनि वारा आहियूं तराइकतरी मुख़्तलिफ़ तरीक़नि जा ऐं असां सम्झियोसीं चङी तरह त हरगिज़ न الله सघंदासूं کے في फ़िलहार धरतीअ ते धरतीअ में वलन वलनिओ हर बा ऐं न की हुनखे थकाईंदासूं भॼी भॼी करे हुनखां किरां वेंदासूं <clears throat> सुरत रहमान में लता फरमायो त जेकॾहिं आसमान न ज़मीन में वञे भॼी वञण सां चाहियो त भॼी वञो पर भॼी कोन सघंदो सवाइ सुल्तान असां जॾहिं ॿुधियोसीं इहो क़ुर हिदायत वारो त ईमान आंदोसूं हुन ते जेको क़ ॿुधोसूं हिदायत वारी ॻाल्हि ॿुधीसूं त असां जेको ईमान थो आणे जेको भरवसो करे थो अलाह रब पाक ते पोइ उनखे न को को डपु आहे ॾिजंदो कोन कंहिंखां न को को नुक़सानु आहे उनखे न की उन सां का ज़्याती थींदी फ़म बेर बि जेको ईमान आणे थो अलाह ताला ते जेको भरोसो करे थो अलाह ताला ते फला यखाफ़ बक्सनि पोइ हुन को ख़ौफ़ कोन आहे नुक़सान जो यखाफ़ बक़्सा वला रहक ऐं न की ज़्यादती कंहिं को मतिलबु त हुन सां को ज़्याती न करे सघंदो धरती ते असां वञा के मुसान आहिनि के फरमान बरदार आहिनि के ईमान आंदो उहा मिनल कासतुनि सां वञा के बे इंसाफ़ आहिनि कासत आहिनि पिस्त मतिलबु इंसाफ़ खां हटियल आहिनि जीअं अॻु में आयत आई उहो अना मिन साल ऐं असां वञा के साले आहिनि ऐं के उन खां सवाइ आहिनि हाणे इहा हुई आयत यारहीं हाणे हीअ वरी आयत आहे चोॾहीं उहा अना मिनल मुस्लिमुनि साॻी माना पर हुन में साले ऐं उन खां सवाइ ॿिया ऐं हिते मुस्लमान ऐं कासित बे इंसाफ़ पोइ ॿिन्ही कासिता जॾहिं ईमान आंदो ॿिन्ही ग्रुपनि में जॾहिं ईमान आंदो जॾहिं इस्लाम आंदो त उन्हनि जे लाइ त हर रओ रशद आहे उन्हनि ॻोल्हे लधो रस्तो सिधो अमल कासितून जेके बे आहिनि कासित आहिनि जहनम फ़े ॿारण थींदा जहनम जो जहनम जो हथ बि थींदा ऐं इहो त जेकॾहिं को पको पुख़्तो इस्तकामत वारो हुजे अलॻि तरीक़ तरीक़त थिए त सु रस्ते ते हाणे हिन में मुफ़्तिर ॿई माण्हू कढनि था तरीक़ो जेको ईमान जो आहे या तरीक़ो जेको कुफर जो आहे बातिन जो आहे जेको पंहिंजो पुख्तो थी बीठो हुन ॻाल्हि ते पोइ अस कई नओ गदक त असां हुनखे पीआरींदो पियारियूं पाणी जाम गदक माना त हुनखे सभई नियमतूं असां ॾींदासूं पोइ मतिलबु त ॿिन्ही मंझि अॻिते जेको लफ़्ज़ थो अचे ल न होम त उन्हनि जो जीअं इम्तिहान वठूं उनखे जीअं परखियूं उनखे जीअं आज़मायूं असां ले नफ़्ते न होम फितनो उन्हनि जे लाइ उहो आहे मतिलबु त जेको चङाई जो कमु कंदो त उन जे लाइ बि फितनो आहे ऐं जेकॾहिं मतिलबु त बुराई वारो जेको चङाई वारो ॿिन्ही जे लाइ त पीआरींदासूं उन्हनि खे पाणी जाम में जीअं हुनखे आज़मायूं परखियूं ई ऐं जेको अलाह जे ज़िक्र खां परे रहंदो ऐं राज़ कंदो मोह मोड़ींदो ऐं जेके रबी यसलुख हू अज़ाबनि हुनजे लाइ मोकिलींदासूं मोकिलींदो हुनखे अज़ाब साद मथे चढ़ण वारो अज़ाब मथे पियो चढ़ंदो चढ़ंदोमांसि अज़ाब सऊद चइबो आहे मथे चढ़ण खे ऐं ऐंब तूबतु हेठि हेठि हबत हेठि लहण खे किरण खे हबतु सऊद साज आहे जेको पोइ वधंदो पियो वधंदो पियो वधंदो इन माना में सऊद अज़ाब मस्जिदूं जेके आहिनि जिते निमाज़ पढ़जे जिते सजदो कजे अलाह अलाह ताला खे उहे ताला जे लाइ आहिनि उन्हनि ते न सॼो कंहिं ॿिए खे अलाह सां गॾु हाणे हिन में इहा माना कोन्हे त जिते अलाह जो नालो हुजे उते रसूल पाक सलाह में नालो न हुजे छो जो उहो त अलाह ताला रखी छॾियो आहे पंहिंजे अज़ान में अलाह बकबर अलाह अकबर ला अला अलाह अकबर पंहिंजो अलाह वकबर अर्शदा अल अलाह अशद मोहम्मद रसूल अलाह मोहम्मद रसूल जो नालो हर जॻह ते रखी छॾियो त रफ़ा लख ज़िकिर कल तुंहिंजो असां ज़िकिर मथे कयो आहे उहो चुकियो आहे इन माना में इहा माना कोन्हे जेकॾहिं को रसूल पाक ते सलाद मोकिले थो पंहिंजे इन अलाह वलायकतूं इहो सलू न अल नबी बि यादि सलू अल वसलमू तस्लीम आहे नबी पाक ते सलाम मोकिलणु सलामती मोकिलणु या दुआ घुरणु या पंहिंजो बांग खां पोइ सलाद पढ़णु या बांग खां अॻु में सलाद पढ़णु या अहिड़े नमूने सां इहे मतिलबु या मौलूद चवणु या ज़िक्र करणु मतिलबु त मस्जिदनि में उन खां मना कोन्हे या अलाह खां सवाइ ॿियनि खे पूॼणु ॿियनि खे सॼणु ॿियनि खे मतिलबु त उन माना में आहे या पोइ उनजी माना इहा कोन्हे जेका वरी के माण्हू इहे वठनि था त मस रसल पाक जो नालो न वठिजे सलाद न पढ़जे मस्जिद में इबादत करियो भई मानो कंहिं ॿिए खे अलाह खां सवाइ ऐं इहो त जॾहिं बि बानू अलाह जो बानू अलाह जो सॾे पियो अलाह सॾे पियो अलाह खे उहो कादू यखुनून अलाही लिबदा त हुननि काफ़र मथे संभोह करण वारा हुआ या या पंहिंजो रसूल पाक सलाहु जंहिं वक़्तु पढ़ियो पिए तंहिं वक़्तु जिन जेके आहिनि से असीं गॾिया मिड़िया अची अंबोह करे ॻाहट थी अची पहुता हुते तमामु एतिरा घणा जिझा ॿई माना उन मां निकिरी सघनि थियूं त हज़रत रसूल पाक सलाहु जॾहिं क़ुर शरीफ़ पढ़ियो त ॿिए हंधि किथे त उते जेको आहे सो काफ़र जेके आहिनि से हमिले करण जे लाइ आया मतिलबु इहो अलेही लिबदा जी माना अंबोह करे ऐं उनमें अचणु त इहो ईअं इन जा माना बि निकिरी सघे थी ॿी माना इहा आहे त जॾहिं रसूल पाक पाख पढ़ियो पिए ऐं जिन ते अची बीठा त जिन जेके गाह तमामु घणा पहिरियों सत हुआ की नव हुआ केतिरा हुआ चालीह हुआ केतिरा हुआ गाहट करे वेझो अची पहुता अंबोह करण वारो हिन खां पोइ फरमाए थो कुल इन मां अदू रबी कुल हाणे कुल घणा दफ़ा हिते ईंदो इनशा कुल इन इनमा अदऊ रबी वला ओशिक बि अहदा चओ रेसुल पाक सलाह पंहिंजे उमत खे पंहिंजे क़ौम खे पंहिंजे कुरेशनि खे पंहिंजे मके जे माण्हुनि खे ॿियनि खे चओ ऐं रुॻो सॾिया थो पंहिंजे परवरदगार खे ऐं न शरी कंदुसि उन सां कंहिंखे हाणे त उणी आयती ॼण जेको गुफ़्तगु हुई जिननि जी उहा अलाह ताला उहा पूरी कई हाणे अलाह ताला हुकुम करे थो पंहिंजे नबी पाक सलाह खे सॼा थो पंहिंजे रब खे इबादत उनजी थो करियां सॼा पोइ मदद जे लाइ थो दुआ बि उन खां थो घुरा अला उशिक़हदा ऐं उन सां कंहिंखे शरीक नथो कयां शरीक न कंदुसि हुन सां कंहिंखे कुल वरी बि चओ इन लाखु दराश आहे चओ न बि पाक सलाह पंहिंजी उहो खे पंहिंजे क़शियुनि खे जेके नथा वञनि उन्हनि खे ऐं जेके मञनि था उन्हनि सभिनी खे बेशक आऊं नथो अख़्तियार खां अख़्तियार रखां अवल लाइ गुमराहीअ जो ऐं न की हिदायत जो यानी न को तव्हांखे को नुक़सान पहुचाए सघां न को तव्हांखे हिदायत ॾेई थो सघां हिदायत मुंहिंजे हथ में न आहे हिदायत अलाह जे हथ में आहे <clears throat> ऐं जेको रस्तो तव्हांखे ॾसी सघां थो पोइ तव्हां हलो या न हलो तव्हांजो अख़्तियार आहे अलाह पाक तव्हांखे त तौफ़ ॾिए ऐं तव्हांखे उन ते हलायो उनजे हथ में आहे कुल अहदन चओ हे नबी पाक त हरगिज़ न बचाईंदो मूंखे अलाह खां कोई हिन जे करे ऐं अलाह ताला जे हुकम जी हिन राफ़ी करियां अॼु ॿियनि हंधि आयो त पोइ अलाह ताला जेकॾहिं मूंखे सज़ा ॾियणु चाहे सूरत मारज में या कहिड़ी सूरत में आयो त मूंखे केरु बचाए सघंदो नथो सघे न त को मुंहिंजो माइटु न को मिठ न को अबू लहब न को अबू जहल न को केरु वलीद बिन आहे मूंखे को बचाए सघंदो केरु मूंखे बचाए नथो सघे इलाह बलाह मिन अलाह वरी सलाह थी मगर ख़बर पहुचाइण मूं ते जेको आहे सो एतिरो ई आहे ख़बर पहुचायां मिन अलाह ताला वठां जेका मूं वटि आई आहे हुन जा जेके पैगाम मूं वटि आया आहिनि से तव्हांखे पहुचायां रिसाल आहे थी ख़ालदीन फ़ी हा अबदा में हमेशह रहंदो ख़ालदीन फ़ी हा अबदा मतिलबु ॿई लफ़्ज़ इस्तेमालु के ख़ालिदीन बि आहे माना हमेशह रहण जी माना वरी अबदा माना हमेशह हमेशह पियो रहंदो हेसि ताईं जो नेठ ॾिसंदा त जॾहिं हुनखे जो साणणु वाइदो कजे थो यानी क़यामत ॾिसंदा जहनम जन्नत ॾिसंदा परे खां जन्नत ॾिसंदा जहन में पहुची वेंदा त तंहिं वक़्तु ख़बर पवंदी हुननि खे फसाई आन पोइ ज़रूरु ॼाणे वेंदा सिगो ई ॼाणंदा त मन अदफ़ न आसरनि त कंहिंजा मददगार कमज़ोर आहिनि ज़ईफ़ आहिनि वधीक ज़ईफ़ आहिनि कंहिंजो मददगारु यानी हिननि जा जेके मददगार हुआ जिन खे सॼाऊं थिए जिन हिननि खां भॼी विया हलिया जेके हिन खे जवाबु कोन था ॾियनि बुत हुआ जेके शिरक शिरक वारा उहे वधीक ज़ईफ़ आहिनि हीणा आहिनि या अलाह ताला हीणो आहे वधीक उहा अक़ल अदद आहे ऐं हुननि जा मददगार जेके आहिनि से घटि अदद में हुननि जा हुआ मत हीअ हो बुत या हू हो बुत लात हो या मनात हो या ओज़ा हो या हब हबल हो या फलान हो त ऐं अलाह ताला जी मदद अलाह ताला वटां जेका मदद अचे थी उहा हुन जा फ़र्श्ता आहिनि उन्हनि जा मोमिन आहिनि सभई मददगार आहिनि त केरु वधीक ज़ईफ़ आहे मददगारी में ऐं केरु वधीक घटि आहे ॻाढ़ा टे में सभिनी खां घटि अदद में कुल वरी चओ हे रसूल पाक सलाहु वसलम इन अदरी मां ام یجال لہو ربی احمد آپ خبر نہ ادری کی جی مانا لا ادری مُخر نہانا تو اچھا، وے آئے جو وائد کیا تو وجے تاسا یعنی قیامت وے یا پرے آئے ام یہ ججال لہو ربی احمد آ ان کے رب پاک کر چی ہے پرے آئے کتروں پرے ہے مختلف کا خبر نہ عالم الغیب अला ताला आल ॼाणे थो ग़ैब जो इल्मु उन खे ख़बर आहे सॼी फला यूज़ अला ग़ैब ई अहदा पंहिंजो ग़ाइब जी ख़बर के ख़बरूं कहिड़ियूं आहिनि जेके कंहिंखे कोन ॿुधाईंदुसि न को कंहिं फ़रिश्ते खे न को कंहिं नबीअ खे न को कंहिं रसोल खे उनजी मतिलबु त कंहिं बि खे ख़बर न को आदम अल इस्लाम खे न को नूह अल इस्लाम खे न को मु इब्राहिम अल इस्लाम खे न को मूसा अल इस्लाम खे न को ईसा अल इस्लाम खे न को मोहम्मद मुसा सलाह खे क़यामत कॾहिं थींदी कहिड़े ॾींहुं थींदी छा वक़्तु आहे कहिड़ो कंहिंखे ख़बर न आहे إلا من ارتدى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا मगर चूंडे जंहिं रसूल खे पोइ उहो हलाए थो उनजे अॻियां ऐं हुनजे पोयां पहिरें खे मदद रसूल आहिनि जा पंहिंजा फ़रिश्ता आहिनि जेके तयारु थियो वेठा आहिनि पंहिंजो कमु पंहिंजो कनि था लियालम अन कद अब लहू रिसाला ते रब हिम वहात बिमा लद हिम वा कुल शहीन अददा त जीअं ज़ाहिर करे त हुननि पहुचाया पैगाम पंहिंजे परवरदगार जा या कोन पहुचायूं ऐं घेरो कयाई उन ते जा उन्हनि वटि आहे ऐं गणियाई हर शइ जो अदद हिन अलाह ताला खे सभु ख़बर आहे ऐं पंहिंजो हुनखे त कंहिं पहुचायो कंहिं न पहुचायो हाणे हिन मज हिन सिलसिले में हिन खां अॻु में सूत नूह अल इस्लाम अची वई हुन मज़ कहिड़नि पहुचायो कहिड़नि कोन पहुचायो क़यामत ॾींहुं पुछंदो अलाह ताला अदत नूह अल इस्लाम खां इहा हदीस जहिड़ा आहे वॾी मशहूरु आहे त रसूल पाक सलाह रसूल हज़रत नूह अल खां पुछंदो त तो पैगाम पहुचायो ॿियनि खां पुछंदो हज़रत नूह खां बि पुछंदो हज़रत नूह अली साहिब चवंदो यार या अलाह मूं पहुचायो पैगाम पोइ वरी क़ौम खां पहुचंदो पुछ पुछंदो अलाह ताला पंहिंजे नूह अल साहिब जे क़ौम खां त हिन नूहं अली तव्हां हिते पहुचायो पैगाम जेको हुनखे मूं मोकिलियो त हू चवंदो आहे असां वटि को पैगाम आयो ई कोन न को नुंहुं असांखे कुझु ॿुधायो असांखे सुञाणो ई कोन हले हा चवनि पोइ त रू वारे सां अलाह ताला पुछंदो भला तुंहिंजो को शाहिद आहे को गवाह आहे कहिड़ी ख़बर आहे मतिलबु त कीअं पक थिए त तो पहुचायो चए हा मुंहिंजो शाहिद आहे मोहम्मद रसूल आहे हुनजी उमत आहे उनखे कीअं ख़बर पई पोइ हुन खां पुछंदो मोहम्मद सलाहु जी उमत खां तव्हांखे कहिड़ी ख़बर अथई नू हलाम तव्हांखां त अॻु में थियो हज़ारे साल छह पंज चारि पंज छह हज़ार छह साल छह हज़ार साल अॻु में थियो अलाए केतिरो वक़्तु अॻु में थियो तव्हांखे कहिड़ी ख़बर असांखे हिन केरु ख़बर आहे जो हज़रत नू अलाम चवंदो त यार मोहम्मद सलाहु ऐं हुन उमत मुंहिंजा शाहिद आहिनि हाणे असां सुवाल त भई हज़त मोहम्मद मुस्तफ़ा सलम ऐं उमत छो ॿियो ॿिए कंहिंजो शायदि ई न वरितईं हाणे में ॿ ॻाल्हियूं हिकिड़ो त अलाह ताला क़ुर में चयो त असां तुंहिंजी उमत खे शायदि कयो ॿियनि उमतुनि ते ऐं तोखे तुंहिंजी उमत ते असां शायदि कयो आहे हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे ॿी ॻाल्हि इहा आहे त मूं ॾिठो आहे तौरात में मूं पाण मतिलबु शख़्सी तरह सां तौरात में लिखियलु आहे की जेके नबी आहिनि हज़रत मूसा अल इस्लाम खां अॻु में असीं जिन खे नबी था चऊं उन्हनि खे उहे नबी कोन था चवनि उन्हनि खे पेट्रॉक सां चवनि वॾा ज़िद अमज़िद असांजा वॾा आहिनि भाउ सां आहिनि पर उहे नबी कोन्हनि नबी जा रसूल जेको आहे सो मूसा आले सलाम खां वठी मञनि था ऐं पोइ कनि खे मञनि था कनि खे नथा मञनि हिन करे जॾहिं हज़रत नूह आल इस्लाम खे नबी नथा मञनि न त उहे इब्राहिम इस्लाम खे नबी था मञनि उहे पेट्रार्क आहिनि वॾा आहिनि चङा माण्हू हूंदा खणी भले ख़ैरु हुनजे मतिलबु ख़्याल में पर चङा माण्हू आहिनि या हूंदा पर हू नबी न आहे नबी मूसा इस्लाम पहिरियों नबी जेको आहे मूसा आहे हिन करे ऐं हुनखे पैगाम पहुचाइण ॿियनि ते मतिलबु ज़रूरी हर हिकु नबी खे हर हिकु रसोल खे त ॿियनि खे पहुचाए त उहा ॻाल्हि उ नथा मञनि हुननि जे तौरात में ॼण अहिड़ो ज़िक्र आहे या हुननि जे इंजील में अहिड़ी ॻाल्हि आहे मतिलबु त इहा कोन्हे जीअं असां वटि वाज़ि आहे त हीअ सभई नबी आहिनि आदम अल इस्लाम खां वठी हज़रत नूह अल इस्लाम खां वठी हज़रत मूसा ईसा अल इस्लाम हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम सभु नबी आहिनि इहा ॻाल्हि हुन जे किताब में न आहे लियालम लियालम कन अन कद लिआल कनमू रिसालात जीअं ज़ाहिर करे त हुननि पहुचाया पैगाम या कोन पहुचाया पंहिंजे परवरदगार जा रिसाला ते रिसालाते रबिम वाहतम ऐं घेरो कयईं उन्हनि ते या उन्हनि वटि आहे यानी वटि जेका ख़बर आहे जेको मालूमात आहे उन्हनि खे खे माण्हुनि खे इंसाननि खे जिननि खे सभिनी खे उहो सभु हुननि खे हुनखे ख़बर आहे अहातो करे थो हुनजो उहा आसा कुल शयुनि आदद आहे ऐं सभु शयूं घणेई उन्हनि जो आदत रखियां हेतिरी शइ आहे हेतिरी